Nëse mbani mend në mësimin e parë ose në mësimin e dytë kemi treguar një rregull që ekziston tek dijetarët në lidhje me emrat e Allahut subhanehu ue teala i cili thotë nuk është kusht që emrat e Allahut të Madhëruar të jenë të ndryshëm në kuptim që të quhen të tillë emrat e Allahut Pra mund të kemi disa emra të Allahut të Madhëruar me kuptime të ngjashme? Sepse nëse mbani mend gjithashtu kemi treguar që ato në të vërtetë nuk mund të kenë kuptim të barabartë në të gjitha aspektet. Çdonjëra prej tyre mund të tregojë diçka që nuk nuk e tregon emri tjetër. Dhe mirëpo njohja e njerëzve është e kufizuar e ngushtë dhe mbase nuk arrin dot të bëjë dot dallimet e duhura ndërmjet këtyre emrave. Sepse Allahu i Madhëruar ua ka treguar fenë njerëzve në gjuhën arabe. Edhe gjuha arabe është shumë gjuhë e gjerë, ka në të shumë sinonime, sikurse ka domethënë edhe format të tjera shprehët. Edhe dijetarët faktikisht kanë rënë në kontradikta. A me të vërtetë ka sinonime në gjuhën arabe apo nuk ka? Dijetarët kanë rënë në kontradiktë dijetarët e gjuhës. Edhe domethënë në dy mendime dijetarët, një mendim thotë që ka sinonime, si për shembull domethënë sinonime ka një përqëllim për shumë, që ta kemi shumë të qartë, kur themi në gjuhën shqipe për shembull gjeli, gjeli, këndesi, kaposhi. Të treja këto fjalët, quhen sinonime sepse i përkasin të njëjtës të njëjtës gjë. Këto quhen sinonime. Mirëpo, realiteti është që në gjuhën arabe nuk ka sinonime. Jo në aspektin se nuk ekzistojnë fjalë për të njëjtën gjë, por në aspektin se çdonjëra prej tyre shpreh një ide që nuk e shpreh tjetra. Prandaj ne gjejmë për shembull për dashurinë ë në gjuhën arabe kanë përmendur dijetarët mbi 50 emra. Të gjitha shprehin idenë e dashurisë. Ato bien dakord të gjitha në aspektin ose në bërthamën në rrënjën e çështjes që quhet dashuri. Mirëpo çdonjëra prej tyre tregon diçka që nuk e tregon tjetra. Çdo fjalë tregon diçka që nuk e tregon tjetra. Kjo lloj dalje nga tema ishte thjesht për të treguar idenë domethënë që nuk ka domethënë tek emrat e Allahut subhanahu wa taala, sepse ata janë shkruar në arabisht. Edhe pse mund të jenë emra me kuptime të ngjashme, dhe njëri prej tyre shpreh një ide një ide që s'e shpreh tjetri, edhe pse mund të jetë diçka e ngjashme, mirëpo dija e njeriut mbase është e kufizuar dhe nuk ka mundësi ta shprehë dot dallimin që ka ndërmjet këtyre emrave. Prandaj dhe këtu dallohet domethënë dija e gjerë e disa dijetarëve që mund të jenë thelluar duke duke dhënë shpjegime të thella në lidhje me këto gjëra. Edhe shpjegime të tilla për shembull në Kur'an që nuk mund t'i gjesh dot tek çdo lloj te çdo lloj tefsiri te çdo lloj libri që kanë shpjeguar dijetarët Kur'an. Kështu e kanë shpjeguar dijetarët e gjuhës si Ibn Mundhuri e të tjerë që janë dijetarët më të mëdhenj të gjuhës arabe. Gjithashtu fjala qadr do të thotë ta plotësosh diçka. Ta plotësosh diçka. Andaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë në hadithin e saktë idha ghumma alaykum al-hilal faqduru lahu e i fuqishmi domethënë me treguar të tregosh të tregosh që dikush e ka cilësinë e fuqisë kurse El Kadir dhe Muktedir këto dy emra për të krijuar. Edhe thotë Ibn Athiri, te emri i Allahut El Qadir tregon që fuqia e tij është shumë e madhe, e të njëjtën gjë tregon edhe El Muqtadir. Thotë Ibn Mundhuri në librin e tij El Lisan, Lisan ul Arab, është një fjalor në gjuhën arabe i cili ose t'ju dërgojë një dënim nga poshtë për këmbët tuaja në vend të fundosjes, ose që t'ju nga t'ju ngatërrojë juve dhe t'ju fusë juve në në fitnë me njëri tjetrin. Shiko thotë se si ua sjellim ne argumentet që ata të kuptojnë. Në surën Bekare, ajeti numër 20, thotë Allahu subhanahu wa taala, sikur të donte Allahu do t'ua merrte atyre dëgjimin dhe shikimin, sepse Allahu me të vërtetë për çdo gjë është i fuqishëm. Gjithashtu thotë Allahu subhanahu wa taala në surën Bekare, gjithashtu 148 Ka thënë Zexhaxh, një prej dijetarëve, për emrin e Allahut El Kadir, thotë Allahu subhanu wa ta'ala është i plotfuqishëm për, për çfarë dëshiron ai të mund. Çfarë dëshiron ta bëjë, ai ka mundësi ta bëjë. Nuk ka asgjë që ta ndalojë atë, edhe askush nuk mund t'i ikë Allahut subhanu wa ta'ala. Ka thënë Imam al-Khattabi, për emrin e Allahut el-Qadir, Allahu subhanahu wa taala ka përshkruar veten e tij me këtë me këtë emër që ai është i fuqishëm për çfarë dëshiron ai dhe nuk mund ta kundërshtojë atë askush dhe as nuk mund ta nuk mund të ikë atij asgjë. Sikurse nuk mund të lodhet dhe as nuk Po nëse dëshiron Allahu do ta merrte të gjithë shikimin Allahu për çdo gjë është i fuqishëm. Thotë Ibn Xheriri Allahu subhanahu wa taala ka e ka përshkruar veten e tij në këto ajete me këtë cilësi të madhe që është cilësia e fuqisë për çdo gjë. Edhe pikërisht në këto ajete thotë Imam Ibn Xheriri që t'i paralajmërojë munafiqët për dënimin e tij që mund që, që mund t'u hedhë munafiqëve. për shkak të gjynaheve dhe nifakut që po vjen të bëjnë. Edhe u, u tregoi në këto ajete Allahu subhanahu wa taala munafiqëve që ai i ka përfshirë në të gjitha anët ata, edhe ka mundësi t'ua marrë të gjithë shikimin. Thotë Imam el Hulejmi, El Qadir, do të thotë ai që ka fuqinë e plotë. Dhe fuqia e tij nuk mund nuk mund t'i vijë fuqisë së tij në asnjë aspekt dobësi. Ka thënë Imam Sa'di në lidhje me emrin e Allahut El Qadir, El Qadir quhet ai i cili ai i cili e ka fuqinë e plotë. Bën dallimin e fjalës El Qadir dhe El Qadir. El Qadir thotë ratë është sikurse dhe çdo gjë me fuqinë e tij e vdes. Do t'i ngjallë njerëzit për t'i llogaritur ata, edhe nëse dëshiron që të bëjë diçka i thotë asaj bëhu dhe ajo bëhet. Të gjitha këto tregon për fuqinë e Allahut subhanahu teala. Ndërsa emri i Allahut el Muqtadir gjithashtu el Muqtadir tregon një farë ekzagjerimi, domethënë zmadhimi që ua ka shfaqur krijesave. Edhe këtë gjë e ka bërë kur krijoi qiellin dhe tokën. Megjithëse ai ka mundësi ta bëjë këtë gjë në çdo kohë. Për sa i përket emrit të Allahut subhanahu wa taala al-Qawi ka thënë Gjithashtu kemi dhe emrin tjetër të pestë, i cili është Al-Matin. Al-Matin në gjuhën arabe vjen nga nga fjala matuna matuna shay'u që do të thotë ngurtësim i diçkaje në gjuhën arabe fjala metn do të thotë kur diçka bëhet e ngurtë, e fortë, e pathyeshme. Kështu që për emrin e Allahut subhanahu wa taala është al-Matin, që do të thotë që ai i fuqishëm në qenin e tij, edhe nuk i ndërpritet fuqia e tij në asnjë aspekt, dhe në asnjë kohë. Dhe fuqia e tij është absolute. Emri i Allahut al-Qawi është përmendur në Kur'an 9 herë, prej këtyre ajeteve kemi kemi ajetin që është në fjalë të Allahut subhanahu wa taala, Ndërsa emri Allahut el-Metin është transmetuar vetëm një herë, ka ardhur vetëm një herë në Kur'an në surën Dhariyat, që thotë inna Allahu ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin. Me të vërtetë Allahu është furnizuesi, poseduesi i fuqisë dhe el-matinu, el-matinu që do të thotë i pathyeshëm. Edhe kuptimi domethënë është i ngjashëm me këtë që thamë, prandaj Ibn Xherir et-Taberi në lidhje me ajetin që thotë Allahu subhanahu wa taala inna Allahu qawiyyun shadidul iqab, Allahu është i fuqishëm ndëshkues i rreptë thotë Ibn Xheriri, Allahu subhanahu wa taala është i plotfuqishëm, nuk e mund dot askush, nuk e kundërshton caktimin e tij askush, dhe caktimi i tij do të depërtojë te të gjitha krijesat e tij. Dënimi i tij është i rreptë për atë që për ata që kundërshtojnë argumentet e tij. Thotë Ibn Kathiri në shpjegimin e të njëjtit ajet që thot do të thotë ky ajet që askush nuk mund ta mundi atë dhe askush nuk mund t'i iki dënimit të tij. tregon ekzagjerim, domethënë siç thamë për shembull Alim, Kadir dhe me të njëjtën njëjtën gjë. Edhe do të thotë thotë Zexhaxhi, ky emër tregon për Allahu subhanahu wa taala që fuqia e tij ka arritur gradat absolute. Kështu që Allahu subhanahu wa taala nga ana e plotësisë së fuqisë tij quhet Qawi. Dhe nga ana e cilësisë së fuqisë tij quhet Metin. Çfarë çfarë përfitojmë ne prej këtyre emrave? Gjithë këta emra do të na tregojnë një ide të ngjashme, e cila është që Allahu subhanahu wa taala është i fuqishëm për çdo gjë. Prej këtyre gjërave që fitojmë, së pari është njohja e këtij realiteti të madh. Të cilin nuk duhet ta harrojë dhe nuk duhet mos e dijë askush. Përkundrazi detyrë për të gjithë, E ka përmendur për t'i kthyer përgjigje atyre që mohojnë cilësitë e Allahut, që mohojnë domethënë madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Në përgjithësi e ka treguar gjithashtu në një ajet tjetër kundër mushrikëve të cilët i shoqërojnë Allahut subhanahu wa taala diçka tjetër, sepse edhe kjo në të vërtetë tregon që ata s'e kanë vlerësuar Allahun siç e meriton ai, ndërkohë që gjithë toka është në dorë është në dorën e tij në pëllëmbën e tij ditën e gjykimit dhe qiejt janë të palosur në djathtën e tij qiejt janë të palosur në djathtën e tij surja zumer pastaj mbyll Allahu subhanahu wa taala ajetin duke thënë subhanahu wa taala amma yushrikun si mosnjohje e vërtetë të madhështisë së Tij. Sepse Allahu i Madhëruar nuk i krijoi njerëzit kot, nuk i krijoi njerëzit pa qëllim, por i krijoi, krijoi ata për një qëllim të lartë. Dhe të thuash që Allahu subhanahu wa taala nuk i zbriti njerëzve libër do të thotë që Allahu i ka i ka krijuar njerëzit kot dhe i ka lënë ata në dynja kot. Edhe kjo bie në kundërshtim me urtinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ne kemi në fol, kemi fol në mësimin e kaluar për urtinë e Allahut të Madhëruar. se nji prej dijetarëve të çifutëve i tha Profetit sallallahu alejhi ve selam o Muhammed Allahu i madhëruar ditën e gjykimit do ta do t'i vendosë qiejt në një gisht normalisht duhet besuar se si Allahu subhanahu wa taala pa thënë si i besojmë edhe kaq kjo është rruga e selefëve rruga e Profetit sallallahu alajhi wasallam, sahabëve dhe ndjekësve të tyre, që ne i besojmë argumentet që na kanë ardhur pa thënë si, pa pyetur se si janë, i thot Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu i madhëruar ditën e gjykimit i vendos qiejt në një gisht, tokën në një gisht, malet dhe pemët në një gisht, ujin edhe edhe dheu në një gisht, edhe të gjitha krijesat e tjera në një gisht. Pastaj i tund ato dhe thot, unë jam sunduesi, përfytyrueshme për për njeriun e dobët. Prandaj njeriu gjithmonë duhet të ketë kujdes nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Dënimi i tij, nga fuqia e tij. Transmetohet nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ka thënë ditën e gjykimit do sillet xhehenemi të cilin e tërheqin 70000 melaike. Ka, më fal, ka 70 70000 frerë dhe çdo frerë tërheqin 70000 melaike. Pa mendo pak kjo është vetëm një krijesë e Allahut subhanuhu teala, të cilën e ka përgatitur Allahu si dënim për mosbesimtarët. E ka krijuar Allahu për mosbesimtarët. Është krijesë e Allahut sa e fuqishme është. E tërheqin 4 milionë në mos gabofsha, ose 4 në mos 5 milion melaike afërsisht, ose një numër shumë më i madh se këtë. Po kur ta shikojnë xhehenemin mosbesimtarët nga larg do të dëgjojnë prej prej xhehenemit fërshëllimë, domethënë. Fërshëllimë dhe shfryrje. Xhehenemi ka fërshëllimë dhe shfryrje si zemërim për ata që kundërshtuan Allahun subhanahu wa taala në dynja. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam na tregon që Allahu i madhëruar i thot xhehenemit ti je dënimi im dënoj me anë teje atë që dëshiroj prej robëve të mi. e mbush Allahu subhanahu wa taala xhehenemin me mosbesimtarë dhe me njerëzit që e kanë kundërshtuar atë, derisa në fund fare vendos këmbën e tij mbi të dhe thotë xhehenemi mjaft, mjaft. Mbasi i thoshte a ka më, a ka më. E gjithë të tregon që kjo është vetëm një krijesë e Allahut subhanahu wa taala sa e fuqishme sa madhështore që është, sa e frikshme që është për njeriu. Gjë që do ta bëjë besimtarin që t'i dridhet zemra kur kujton Madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Një prej gjërave që na kujton gjithashtu fuqia e Allahut të madhëruar është mësimet që na ka treguar Kurani në lidhje me shkatërrimin e popujve të mëparshëm, që janë të gjitha argument për fuqinë e Allahut të madhëruar, sikur janë argument dhe për besimtarët, dhe për çdo person që ka logjikë, që duhet të largohet nga veprat e këtyre njerëzve, njerëzve që të mos bjerë mbi të dënimi është afruar dënimi dhe do zbresë mbi ta dënimi i Allahut subhanuhu teala. Dhe i thotë Nuhut alayhis salam, Allahu i madhëruar kur të shikosh që prej furrës së bukës do dali ujë, do shpërthejë uji, dije se ky është fillimi i dënimit për ta, prandaj përgatiti robërit e robërit e mi, besimtarë dhe futi ata në anije, sepse unë kam të kërkuar që do t'i shkatërroj gjithë banorët e tokës. Ky domethënë ishte një fillim i dënimit, ishte shenja që do dilte uji prej furrës. Kjo do të thotë shpjegimin dijetarët, është kanë thënë dijetarët në shpjegimin e këtij ajeti që thotë hatta idha jaa amruna wa farat tannur. Do të derisa kur erdhi urdhri i Allahut Allahu subhanahu wa taala, edhe doli uji me furi nga furra e bukës. I tha Nuhut alayhis salam, "Kulna ihmil fiha min kullin zawjayn ithnayn", do të marrësh te anija prej çdo gjëje një çift, "wa ahlaka" dhe familjen tënde përveç atyre që e ka shkruar Allahu që janë të shkatërruar, që ishte gruaja e tij dhe djali i tij. Wa man aman, merr me vete gjithashtu ata që kanë besuar, Wa ma amana ma'hu illa qalil, e ata që besuan atë ishin shumë pak. Përfytyroni pak në këto momente kur ata të gjithë hypin, dënimi i Allahut është duke ardhur për të shkatërruar të gjithë banorët e tokës, hypën Nuhu alayhis salam me gjithë besimtarët, atëherë vjen dënimi i Allahut. të cilët kundërshtuan Allahun subhanahu wa taala, dhe Allahu i plotfuqishmi i zbriti atyre dënimin e tij. Dhe kjo është një prej mësimeve që i ka dhënë Allahu besimtarëve që ta kenë frikë Allahun e madhëruar dhe fuqinë e tij. Gjithashtu na ka treguar Allahu subhanahu wa taala për popullin e Adit, e pasoi dënimin e tij me me lanetin dhe mallkimin që u dha këtyre popujve, këtij populli në këtë dynja dhe në botën tjetër. Sepse populli i Adit e mohuan Zotin e tyre dhe larg qoftë populli i Adit nga mëshira e Allahut subhanuhu teala. Adit Men ashaddu minna quwwa, kush prej nesh është më i fuqishëm? Kush është më i fuqishëm se ne? Kush është më i fuqishëm se ne? Nga mendjemadhësia e madhe kishin arritur në atë gradë që mburreshin para krijesave të Zotit, thoshin kush është më i fuqishëm se ne dhe harruan që Allahu është më i fuqishëm se ta. Prandaj ky ky është një prej argumenteve që përdorin dijetarët e Ehli Sunnetit e Xhematit që dhuruesi i një cilësie të plotë e meriton atë më shumë. Prandaj dhe këtë argument e kanë përdorur edhe Shejhul Islam Ibn Tejmije e të tjerë që Allahu subhanahu wa taala kur na ka treguar disa cilësi të plota që duhet të ketë njeriu, cilësi të plota në gjithë aspektet, siç është dija, shikimi, dëgjimi, të tregon që Allahu subhanahu wa taala i ka ato cilësi në formë më të plotë. E dërgoi Allahu subhanahu wa taala Lutin alayhis salam te ky popull që t'i ftojë në besim. Mirëpo prapë ata vazhdonin me të qetë të tyre. Derisa erdhi urdhri i Allahut subhanahu wa taala për t'i shkatërruar, erdhën melaiket te Lut alayhis salam në formë në formën e disa djemve të rinj. Kur e morën vesh, populli i tij vajtën me të shpejtë, sepse ata e kishin zakon që sa herë vinte një person i ri, bënin me të pisllikun më të madh. Edhe shkuan. Atëherë Luti alayhis salam u mërzit shumë se kishin ardhur miqtë te shtëpia e tij dhe këta donin donin të të, të kryenin këtë këtë gjë kaq të me miqtë e tij. Ai tha, "Ah, sikur të kem fuqi tha, Luti alayhis salam që të që t'u bie edhe t'u vras." Në një pjesë të natës, "Wala yaltafit minkum ahad", dhe askush mos të mos e kthejë kokën mbrapa. Domethënë është dënim aq i madh prej Allahut subhanuhu teala sa në të vërtetë ai i cili kthen kokën mbrapa ai s'e s'e ka vlerësuar ato dënime dhe nuk nuk mund ta, domethënë nuk mund ta përballojë dot. Nëse dëshiron të vërtetë të jesh për ato persona besimtarë të Zotit, atëherë mos e kthe kokën mbrapa. Mjafton që ti ta dish që Allahu do ta dënojë atë popull dhe largohu sa më shpejt. Momenti i tyre është mëngjezi, a nuk është mëngjezi afër? Dhe kështu kur vjen dënimi i Allahut subhanahu wa taala në popujt në një kohë të papritur, u vjen aty dhe i gjen ata në një kohë që ata nuk e nuk e përfytyrojnë, nuk e mendojnë atë, siç ka ndodhur në Indonezi e në vende të tjera në mëngjes. Në ato momente kur ata ishin akoma në gjumë, ku ishin duke duke duke bërë gjumin e e thellë, gjumin e Ka thënë Ibn Kathiri, e ka marrë këtë fjalë nga Ibn Jarir al-Tabari, thotë, "Qal, kanë kanë thënë dijetarët që Xhibrili alayhi salam e mori i mori domethënë ishin disa fshatra, thuhet që mund të kenë qenë nëntë fshatra, gjithë ai vendi ku, te i cili është dërguar Luti a.s. I mori Xhibrili alejhi selam gjithë tokën e tyre dhe e ngriti lart në qiell. E ngriti lart ai sa thuhet, thotë Ibn Kathiri, e ngriti aq lart sa dëgjuan melaiket zërat e gjelave dhe qenve të tyre, pastaj e ktheu mbrapsht atë. E ktheu Xhibrili alejhi selam mbrapsht në tokë dhe i fundosi në tokë. Edhe në këtë moment që ngriti u hodhi, u hodhi gjithashtu edhe gur. Në momentin që ngriti u hodhi edhe gur si dënim. Çdo gur, çdo gur qe shkruajtur që ky është për filanin, ky është për filanin. Ka shkruajtur Allahu subhanahu wa taala. Që ky gur do shkojë për filanin si dënim prej Allahut subhanahu wa taala për gjithë veprat e keqe që bëri ky popull. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar për faraonin se çfarë çfarë përfundimi të hidhur kishte faraoni. Inna fi zalika la ayatan liman khafa adhab al akhirah. Thotë në këto, në këto lloj histori që tregon Allahu subhanahu wa taala, s'i ka treguar Allahu pa qëllim, ka treguar që besimtari të shikojë me anë të këtyre historive madhështinë e Allahut, fuqinë e tij të pafundme për të shkatërruar ata që e kundërshtojnë atë që ti të mos jesh si ta. Thotë inna fi zalika la ayatan liman khafa azab al akhira. Thotë në këtë që përmendëm ka argument për ata që kanë kanë frikë dënimin e ahiretit, i cili është më i madh se dënimi i dynjasë. Se përfundimi i dënimit të dynjasë është vdekja, kurse përfundimi i dënimit të ahiretit nuk ekziston. Përfundimi i dënimit të ahiretit nuk ekziston. Askush nuk ka për të folur pa lejen e Tij, mendo tashi ditën e gjykimit, kur të dalin të gjitha krijesat përpara Allahut subhanuhu teala, mendo pak, jo 6 miliard, as 60 miliard, Allahu a'lam, Allahu e di se sa krijesat e tij të gjitha lakuriq, pa bërë sunet. të zbathur, të dalin përpara Allahut subhanahu wa taala të gjithë të rrin 50000 vjet duke pritur e me gjithë këtë askush nuk flet. Do vijë një moment kur do vijë Allahu subhanahu wa taala për të gjykuar në mes njerëzve të gjithë heshtje. Të gjithë heshtje. A përfytyrohet se çfarë madhështie është atë ditë? Çfarë madhështie ka atë ditë? Të tregon domethënë madhështinë e Allahut subhanahu wa taala dhe fuqinë e tij të pafundme. Shembujt janë të shumtë, njeriut të zgjuar i mjaftojnë disa shembuj për të kuptuar të vërtetën. Edhe siç kanë thënë dietarët, fitimtari është ai i cili merr shem merr mësim prej të tjerëve, kurse kurse mendjelehti është ai që merr mësim prej vetes tij. Sepse ai që merr mësim për veten e tij domethënë që ra në gropë dhe kur bie në gropë vështirë të dalë më prej saj. Kemi një çështje tjetër, kanë rënë dakord të gjithë muslimanët sikurse edhe të gjithë besimtarët e feve qiellore që Allahu subhanahu wa taala është i përkushtuar për çdo gjë. Këto lloj besojnë që Allahu subhanahu wa taala është i fuqishëm sepse në fuqinë e tij ka krijuar çdo gjë. Edhe të gjitha krijesat e Allahut të madhëruar që ka krijuar tregojnë për fuqinë e tij. Mirëpo e rëndësishme, ka nevojë pak për përqendrim, që përpiqeni domethënë ta kuptoni, sepse ka ka raste kur njeriu t'i vin dyshime në mendje ose kur dikush mund t'i hedhë dyshime në lidhje me këtë çështje, dhe është e nevojshme që të shpjegohet kjo gjë. Çdo gjë ose më mirë domethënë mendja e njeriut i përfytyron i përfytyron gjërat në lidhje me ekzistencën ose mos ekzistencën e tyre, duke i ndarë ato në tre lloje. Në tre lloje. Gjëja e parë, nëse do të them, gjëja e parë është ajo që është e domosdoshme të ekzistojë. E domosdoshme të ekzistojë. Gjë e dytë është ajo që është e mundshme të ekzistojë, por mund të ekzistojë dhe mund të mos ekzistojë. Ekzistenca e saj varet nga e para. Dhe gjë e tretë është ajo që quhet e pamundur të ekzistojë. Edhe praktikisht kjo e treta nuk mund të quhet gjë, sepse ajo nuk ekziston asgjëkundi. As në univers, dhe as në mendjen e njeriut. Do ta sqarojmë këtë gjë, sepse ka të bëjë me çështjen për të cilën po flasim. Ai që ekziston patjetër kush është Allahu i madhëruar. Është Allahu subhanahu wa taala ai që ekziston patjetër. Për arsye se po mos ekzistonte ai nuk ekzistonin krijesat. Dhe ekzistenca e krijesave njëra pas tjetrës Në pafillimsi të çon që ato patjetër duhet të kenë duhet të kenë një gjë që është pa fillim në vetvete që t'i krijojë ato. Sepse nëse do themi që gjithmonë ka diçka që ka një fillim, po pas para saj kush ka qenë, ka diçka që ka që ka një fillim, po para saj çka ka qenë, ka diçka që ka një fillim. E kështu me radhë dhe shkon në një pafillimsi që është pa fund me këtë gjë do të thotë që është fat. Prandaj për këtë lloj arsyeje edhe filozofët që s'kanë qenë besimtarë e kanë pasur besuar që ekziston Zoti. Edhe është e domosdoshme të ekzistojë sepse vetë universi tregon për këtë gjë. Gjëja të mund, gjëja që është e mundshme të ekzistojë kush janë? Janë të gjitha krijesat, të cilat i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe argumenti që ato mund të ekzistojnë, mund të ekzistojnë është ato në në një moment prej kohe nuk ekzistonin, dhe më mbrapa fillojnë të ekzistojnë. Dhe kjo tregon mundësinë e tyre në të dyja aspektet. Kurse gjë gjë e pamundur, e pamundur të ekzistojë, është ajo gjë e cila nuk ekziston as për jashtë, as nuk mund të ekzistojë në mendjen e njeriut. Dhe kemi për qëllim me gjëra të pamundura, për shembull, bashkimi i dy gjërave që janë në të vërtetë të kundërta e njëra tjetrës. Bashkimi i dy gjërave që janë në të vërtetë të kundërta e njëra tjetrës. Për shembull, jeta dhe vdekja. Ç'është vdekja? Vdekja është largimi i jetës dhe jeta është mos ekzistenca e vdekjes. Kështu që këto janë dy të kundërta. Nëse ekziston njëra, s'mund të ekzistojë tjetra, dhe nëse ekziston tjetra, nuk mund të ekzistojë njëra. Prandaj bashkimi i këtyre dy gjërave çka quhet? Quhet e pamundur. Bashkimi i këtyre dy gjërave quhet e pamundur. Gjithashtu pa për shembull Domethënë, këtu kemi një çështje që domethënë është si parathënie për të kuptuar çështjen për cilën po flasim, më bëni hallall se mbase mund të jetë pak si e vështirë, por është çështje e dobishme njohja e saj, sepse mund të vijë shejtani njeriut dhe i bën vesvese, lidhur me këto gjëra. Ne themi që Allah subhanu ta'ala është për çdo gjë i fuqishëm. Dhe kjo është e vërtetë. Prandaj disa, domethënë njerëz kanë thënë po e pamundura a hyn në fuqinë e Allahut të madhëruar apo jo. Kjo është pyetja të cilën kanë bërë ata. Me anë të shpjegimit që bëmë ne, domethënë e krijojmë e krijojmë një përshtypje se çfarë kemi për qëllim me të pamundurën. Edhe realiteti të cilin e kanë treguar dietarët si Sheikhul Islam ibn Taymiyyah dhe të tjerë është që e pamundura nuk është asgjë. Nuk është gjë që të thuhet a ka mundësi ta krijojë Allahu apo jo. Sepse nuk mund të ekzistojë as për jashta dhe as nuk mund të përfytyrohet. Domethënë, si me thënë asgjëja, a ka mundësi Allahu ta krijojë asgjënë? Asgjëja është asgjë. Çfarë mund të krijosh asaj? E qartë? Prandaj dhe disa grupe të humbura kanë folur për këtë çështje dhe kanë kanë hyrë shumë thellë, disa kanë thënë Allahu ka mundësi ta krijojë, disa kanë thënë nuk ka mundësi të krijojë, edhe ca ca domethënë i futën cilësitë e Allahut në në në, në qorrsokake, kurse disa të tjerë mohuan fuqinë e Allahut të madhëruar. Mirëpo realiteti është që e pamundura nuk mund të quhet gjë. E pamundura nuk quhet gjë. Ndërkohë që në ajetin Kur'anor thuhet Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Edhe gjëja është ajo që është e mundshme të ekzistojë, edhe pse nuk ekziston. Kurse e pamundura nuk quhet gjë. Si për shembull, Bashkimi i të bardhës me të zezën. Sepse gjë e fjala gjë, fjala gjë do të thotë ekzistenca e diçkaje. Fjala gjë do të thotë ekzistenca e diçkaje. Kjo ekzistencë mund të jetë në univers ose mund ta përfytyrojë mendja ekzistencën e kësaj gjëje. Po të pamundurën, a mund ta përfytyrojë dot mendja? S'e përfytyron dot. Nuk mund ta përfytyrojë dot. Për këtë arsye nuk quhet gjë, as nuk është gjë. Është asgjë. Dhe asgjëja nuk kemi nevojë të pyesim, a ka mundësi ta krijojë Allahu asgjënë apo jo? Besoj se është e qartë, çështja është pak e vështirë faktikisht, po kemi një çështje tjetër gjithashtu që është çështje e rëndësishme në të cilën kanë humbur shumë grupe njerëzish. Dhe është e rëndësishme për t'u trajtuar për arsye sepse ka të bëjë me çështjen e kaderit. Ne themi që Allahu subhanahu wa taala është i plotfuqishëm për çdo gjë. Edhe në besimin e ehli sunetit dhe xhematit është që Allahu subhanahu wa taala ka krijuar çdo gjë. Ka krijuar universin, qiejt, tokën, njerëzit, ka krijuar edhe veprat e njerëzve. Ka krijuar dhe veprat e njerëzve, sepse Allahu subhanahu wa taala thotë në Kur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dijetarët kanë dy mendime në shpjegimin e këtij ajeti, edhe të dyja mendimet bashkohen në pikën që Allahu subhanahu wa taala kuptimi i ajetit domethënë që Allahu ju ka krijuar juve dhe atë që punoni ju ose idhujt tuaj, të cilët i keni krijuar ju. Po të shikosh Allahu subhanahu wa taala u ka thënë mushrikëve, Allahu ju ka krijuar juve dhe idhujt tuaj. Idhujt kush i ka punuar me dorë? Kush i ka punuar me dorë idhujt? Njerëzit. Dhe megjithatë Allahu thotë, Allahu i ka krijuar idhujt. Janë krijesat e tij. Dhe kjo domethënë është çështje shumë e rëndësishme për t'u kuptuar. Sepse në këtë gjë kanë humbur shumë grupe njerëzish, prej tyre dhe Mu'tazilet që është një grup i humbur, thonë që Allahu subhanahu wa taala, ngaqë nuk e kanë kuptuar këtë çështje, thonë që Allahu nuk ka fuqi të krijojë veprat e njerëzve. Prandaj domethënë shumë e rëndësishme ta njohim këtë çështje. Po të shikosh, ka të bëjë me çështjen e fuqisë së Allahut subhanahu wa taala. Dhe ne po themi tash që Allahu është i plotfuqishëm për çdo gjë. Ndërkohë që na dalin disa njerëz që thonë që Allahu s'qenka i plotfuqishëm për çdo gjë. Sepse nuk arrijnë ta kuptojnë këtë lloj çështje. Që Allahu subhanahu wa taala ka krijuar krijesat, ka krijuar dhe veprat e tyre. Gjithashtu transmeton Imam Buhariu në librin e tij Khalqu Af'al al-Ibad, krijimi i veprave të robërve, ka shkruar një libër të veçantë vetëm për këtë çështje Imam Buhariu, në të cilin thotë tregon një hadith të saktë nga profeti sallallahu alaihi wasallam që thotë Inna Allaha Sani'un inna Allaha khaliqu kulli sani'in wa san'atah. Allahu ka krijuar çdo çdo veprues dhe veprën e tij ose çdo prodhues dhe prodhimin e tij atë që ka vepruar ai. Ky është hadith i saktë siç e kanë saktësuar dijetarët. Këto janë dy argumente, dhe nuk janë të vetmet argumente, ka dhe shumë argumente të tjera që tregojnë që Allahu subhanahu wa taala është krijues i çdo gjëje dhe është krijuesi dhe i veprave të njerëzve. Duhet të shpjegojmë diçka. Që ta kuptojmë këtë çështje duhet duhet të kuptojmë një gjë. Kur themi që Allahu subhanahu wa taala është krijues i veprave të njerëzve, nuk kemi për qëllim që Allahu është veprues i veprave të njerëzve. Mos e harroni këtë gjë. Prandaj nëse themi që njeriu falet, agjëron ose njeriu bën vepra të këqija, vepruesi i atyre veprave është njeriu, dhe jo Allahu subhanahu wa taala. Kupton këtë lloj gjëje nuk e kanë kuptuar njerëzit. Domethënë vepra e njeriut, vepra e njeriut që bën njeriu namazi, është vepra e tij edhe rezultati i veprës së Allahut. Domethënë krijimi i Allahut, është krijesa e Allahut, edhe vepra e njeriut. Këtë lloj bashkimi nuk e kanë kuptuar dot grupet e humbura, andaj edhe humbën në këtë çështje. Realiteti i kësaj gjëje është shumë i thjeshtë. Vetëm do pak përqendrim, por çështja domethënë që nuk është e pamundur për të kuptuar. Allahu subhanahu wa taala ka krijuar çdo gjë. Dhe Allahu i madhëruar i krijon gjërat në forma të ndryshme. Dhe një prej formave që e njohim ne, domethënë që është shumë e njohur tek njerëzit është që Allahu i krijon disa gjëra me anë të disa gjërave të tjera. Ka krijuar shkaqe me anë të shkaqeve të tjera. Për shembull, Allahu subhanahu wa taala krijon njerëzit. Si i krijon njerëzit Allahu i madhëruar? Duke bashkuar bashkë mashkullin me femrën, lindin prej tyre fëmijë. A guxon njeri të thotë dot që krijuesi i këtyre fëmijëve është babai dhe nëna? Kush është krijuesi i tyre? Allahu i madhëruar. Mirë. Çështje tjetër. Ne themi që Allahu subhanahu wa taala ka është krijuesi i barit. Bari nga se mbin? Nga shiu, po nuk ekzistoi shiu toka, edhe ushqimi që merr bari nga toka, a mund të krijohet bari? Kush është krijuesi i barit? Allahu i madhëruar. Kush janë shkaqet me anë të cilave Allahu krijoi barin? Uji, toka dhe ushqimi që edhe të tjera shkaqe. Domethënë Allahu subhanahu wa taala i krijon disa gjëra ose shumë gjëra me anë të disa gjërave tjera. Kështu që dhe ne themi që Allahu subhanahu wa taala i krijon veprat e njerëzve me anë të njerëzve. Sepse Allahu i madhëruar i ka dhëruar njerëzve fuqi për të vepruar edhe dëshirë. Edhe fuqinë dhe dëshirën kush i ka krijuar, fuqinë dhe dëshirën te njeriu, kush i ka krijuar, Allahu subhanahu wa taala. Kështu që ai që ka krijuar këtë, konsiderohet krijues edhe i kësaj, sepse Allahu i madhëruar krijon gjërat me anë të shkaqeve. Prandaj Allahu subhanahu wa taala është krijues i veprave të njerëzve dhe njerëzit i veprojnë ato. Kjo çështje domethënë është çështje shumë e rëndësishme, sepse nga moskuptimi i saj disa grupe të humbura arritën dhe thanë që njeriu është i detyruar Thonë, Allahu i ka bërë padrejtësi njeriut dhe e ka detyruar atë. Njeriu është si gjethja, të cilën e çon era nga të dojë. Allahu është ai i cili i bën padrejtësi njeriut, e detyron atë të veprojë disa vepra që njeriu nuk do t'i veprojë ato, dhe pastaj e fut në xhehenem për diçka që s'kishte mundësi ta veprojë. Por e detyroi Allahu, sepse nuk e kuptuan idenë që Allahu subhanahu wa taala është krijues i gjithçkaje, edhe në të njëjtën kohë njeriu e vepron këtë vepër që e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, sepse Allahu i madhëruar i krijon gjërat me shkaqe. Nuk e di se sa e qartë është çështja, domethënë është çështje shumë e rëndësishme, Është një nga pikat më kyçe për të kuptuar çështjen e kaderit dhe ka të bëjë me fuqinë e Allahut të Madhëruar. Prandaj dhe nëse e mbani mend e kemi përmendur edhe herë tjetër në mësimet tona që Imam Ahmedi ka thënë kaderi është fuqia e Allahut. Edhe Ibn Ibn Aqili kur e ka dëgjuar këtë, kur ka dëgjuar këtë fjalë të Imam Ahmedit ka thënë kjo tregon që Imam Ahmedi ka qenë njeri shumë shumë shumë i ditur. Se me të vërtetë, kur ti ti je i sigurt që Allahu është plotfuqishëm, atëherë ke për të pohuar kaderin kështu siç e treguam ne. Nëse në momentin e parë, kur ti dyshon te fuqia e Allahut, atëherë ke për të shkuar djathtas ose majtas. Duke thënë që Allahu subhanahu wa taala nuk ka fuqi të krijojë, ose Allahu e detyron njeriun. Ndërkohë që Allahu subhanahu wa taala është aq i plotfuqishëm, sa nuk ka nevojë ta detyrojë njeriun. Allahu i dhuron, i domethënë, i krijon njeriut dëshirën, mundësinë për të dëshiruar djathtas ose majtas, i jep dhe fuqinë dhe e lejon atë të veprojë. edhe krijuesi i këtyre veprave gjithashtu është Allahu subhanahu wa taala dhe vepruesi është njeriu. Sigurisht Allahu i madhëruar ka krijuar tek njeriu ngjyrën e tij. A mund të thuhet që ngjyra, ngjyra e Allahut? Jo, kjo është ngjyra e njeriut, por krijuesi i saj kush është? Është Allahu i madhëruar. Kështu janë veprat e njerëzve. Edhe me kaq, domethënë, faktikisht kanë gjetur diçka tjetër Nuk e di sa kohë ka në këtë televizor. Mirë. Vetëm diçka tjetër do të tregoj një çështje tjetër, se faktikisht janë shumë apo kemi një hadith që transmetohet transmetohet në librin e sakt të Imam Buhariut dhe më saktë të Muslimit nga Ebu Hurejra radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë një person nuk ka bërë punë të mira kurrë. Edhe i tha familjes së tij, kur të vdes, ma digjni trupin tim dhe merreni merreni hidheni gjysmën gjysmën e hirit hidheni në tokë dhe gjysmën shpërndajeni në det. Se nëse ka fuqi Allahu subhanahu wa taala që të më ringjallë mua, do të dënojë me do të dënojë atë me një dënim që s'ka dënuar askënd tjetër. Kështu është përmendur në hadith. Do të dënojë atë, nuk ka thënë për veten e vet, ka thënë atë transmetuesi vetëm për të larguar nga fjala unë, domethënë që Allahu na ruajttë dënimin e zjarrit. Kam frikë se do të dënojë atë Allahu me dënim që s'ka dënuar, s'ka dënuar asnjë në këtë botë. Edhe kur vdiq, vepruan me atë siç siç u tha. Atëherë Allahu subhanahu wa taala urdhëroi tokën, urdhëroi dhe detin dhe e nxorrën atë që kishin marrë, e bashkoi Allah subhanahu wa taala trupin e tij dhe e ringjalli, domethënë ditën e gjykimit dhe i thotë atij personi çfarë të shtyu që veprove atë gjë. I thotë oh Allah, më shtyu ta veproj atë gjë. Frika jote, frika nga ty, nga dënimi yt. Edhe Allah subhanahu wa taala ia fal gjynahun e tij. Nëse do digjeshe, domethënë i tha, më digjni se mendonte që po të digjeshe, nuk do e ringjallë dot Allahu subhanahu wa taala. Megjithatë Allah subhanahu wa taala ia fali gjynahun për shkak të frikës që kishte. Domethënë ky, besimi i tij që kishte që Allah subhanahu wa taala i dënon njerëzit edhe i ringjall dhe i dënon, edhe kishte frikë prej kësaj prej kësaj gjëje, kjo ishte ajo që ndërmjetësoi tek Allahu subhanahu wa taala që ta shpëtonte prej dënimit të përhershëm. Megjithëse ai bëri atë vepër kaq të keqe, thotë shehu Islam gjithashtu që kanë rënë dakord gjithë muslimanët që kjo lloj fjale ose kjo lloj vepre është kufër të nxjerr nga feja. Meqë ishte injorant Allahu subhanahu wa taala Ia fali atë gjynah për shkak se bëri një punë të mirë shumë të madhe që ishte frika nga Allahu para se të vdiste. Megjithëse nuk kishte bërë punë të mbara përpara. Kështu që njeriu duhet të ketë kujdes që mos bjerë në gjynahe të tilla pa e kuptuar, duke mohuar atë që është e domosdoshme, është një prej gjërave më të domosdoshme të fesë të njihet që Allahu subhanahu wa taala është i plotfuqishëm. E me gjithatë duhet të ketë frikë nga dënimi i tij. Gjëja e fundit është kije parasysh. Nëse fuqia jote të nxit dhe të shtyn që t'i bësh padrejtësi njerëzve, kujtoje gjithmonë gjithmonë fuqinë e Allahut subhanuhu teala që është mbi ty. Dhe mbi fuqinë tënde. Kur ta kujtosh këtë gjë, atëherë ke për të t'u larguar nga gjynahu me lejen e Allahut subhanuhu teala. Transmetohet nga Enesi radhiyallahu anhu se thotë, ka qenë një prej shokëve të Profetit sallallahu alaihi wasallam, tregtar, tregtonte me pasurinë e tij dhe të disa njerëzve të tjerë. Dhe thotë, rrugës i del një person hajdut dhe i thotë do të vras. I thotë ai nëse je hajdut merr pasurinë dhe më lër të iki. I thotë ai jo do të vras, pasurinë e kam marrë që të marr, po duhet të vras ty. I thotë po mirë, do të më lësh të fal katër rekate. Dhe ky thotë ishte njeri i devotshëm, i njohur për devotshmërinë e tij, thotë Enesi radhiyallahu anhu. Edhe atëherë kur thotë falej në sejdë, thotë lutet Allahut subhanahu wa taala dhe i thotë ya wadud, ya dhal arshi majid, ya fa'alu lima yurid. Thotë o ti që i do besimtarët, O sundues, posedues i arshit të lartë, o ti që vepron çfarë të dëshirosh, es'eluke bi izz, bi izzikel-ledhi la juram, thotë të lutem ty, të lutem ty me fuqinë tënde që nuk, nuk mund të arrihet. Thotë ue bi mulkikel-ledhi la judam, bi nurikel-ledhi melee arkane arshik, gjithashtu të lutem ty thotë me pushtetin tënd të madh, të kërkoj ty me dritën Thotë vjen një kalorës edhe i gjuan me heshtë hajdutit dhe e vret. Ai thotë ngrihu, se t'u përgjigj Allahu duasë tënde. Ai i thotë kush je ti? I thotë unë jam melek prej qiellit të katërt, erdha për të për të shpëtuar ty, pasi Allahu subhanahu wa taala dëgjoi lutjen tënde. Prandaj o vëllezër Nëse fuqia jote të shtyn që t'i bësh padrejtësi njerëzve, kujto gjithmonë fuqinë e Allahut të mbanë të arrit të rritë në shka. Dhe kije frikë Atë kudo që të jesh. Allahu ju shpërbleftë të gjithë.